Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Srpanj je 1789. godine. Henriette Lucie de la Tour du pen plemkinja koja je bila podrijetlom iz anglo-irskog katoličkog klana, koji je krajem 17. stoljeća pobjegao iz Velike Britanije nakon pada kralja Jamesa II, boravi u toplicama u Normandiji. Njezin muž bio je plemić i časnik, a ona je bila dobrodošla na dvoru francuske kraljice Marije Antoanete, te u pariškom visokom društvu. Boravak u toplicama preporučio je liječnik nakon drugog poroda. Madame de la Tour de Pen i njezino društvo ljeto je provodilo u zabavama i primanjima. Kasnije će ona napisati, smijali smo se i pili na putu do provalije. Početkom svibnja 1789. počelo je zasjedanje generalnih staleža Francuske. Kralj Louis XVI. trebao je novac. Njegovo vladanje, kao i vladanje njegovog djeda, prethodnika na prijestolju Luja XV. upropastilo je državne financije. Treći stalež, građanstvo, nije namjeravao dopustiti da ga preglasaju prvi i drugi stalež, svećenstvo i plemstvo. Već na početku zasjedanja generalnih staleža, treći stalež izdvojio se na tenisko igralište palaču u Versaju i tako je počeo slijed događaja koji je 14. srpnja 1789. kulminirao jurišem oko 8000 Parižana na Bastilju, nekadašnju kraljevsku tamnicu i utvrdu iz koje se kontrolirao istok Pariza. Kada je jurišem na Bastilju počela francuska revolucija, Madame de la Tour de Pen zabavljala se u Normandiji. Zabavi je došao kraj s krajem srpnja. Simon Šama u knjizi Građani, kronika Francuske revolucije, piše. Ujutro 28. srpnja ona se spremala na uobičajeno jutarnje jahanje, kada je čula veliko komešanje na ulici ispod njezinog stana. Skupina seljaka stajala je i jecala kršeći ruke, moleći se i naričući da su izgubljeni. U središtu te gomile bio je čovjek u otrcanom, poderanom zelenom kaputu, koji je sjedio na sivom konju kojem su se još uvijek pjenila usta, a slabine krvarile od toga kako je žustro bio jahan. Biće ovdje za tri sata, rekao je užasnutoj publici. U Gajefontenu, koji je bio udaljen pet milja, oni već pljačkaju sve i pale štagljeve. Čovjek u podaranom zelenom kaputu koji je dojahao na izmučenom konju proširio je vijest da je austrijska vojska iz Nizozemske napala Francusku i da pali sve pred sobom. Muž Madame de la Tour de Pen bio je časnik koji je služio na granici sa austrijskom nizozemskom i ona je pokušavala seljene uvjeriti da austrijska vojska nije mogla napasti, te da je sve to samo glasina. Tek kada je malo primirila seljane, primijetila je da lokalni svećenik želi zvonima uzbuniti seljane, jer je imao nalog da na znak bilo kakve opasnosti oglasi uzbunu. Na kraju se Madame de la Tour de Pen hrvala sa svećenikom oko užata zvona, sve dok njezin muž nije stigao i primirio svećenika. Tu nije bio kraj tom napetom danu. Simon Šama piše. Uzbuđenjima toga dana još nije bio kraj. U Gajefontenu ona i njezin muž bili su zaustavljeni od seljaka naoružanih zahrđalim kremenjačama, koji su zahtijevali odgovor na pitanje jesu li vojnici u foržu. Okupljanje lokalnog stanovništva činilo se primirenim, sve dok jedan od njih, koji je intenzivno gledao na Anrietu Lucy, nije nju identificirao kao kraljicu. Za trenutak ona je bila u opasnosti. Onda je bravar koji se savija od smijeha, rekao da je prava kraljica dva puta starija i dvostruko veća od Madame de la Tour du Pen. Kada su pušteni, muž i žena vratili su se u Forž, gdje je cijelo selo bilo uvjereno da su oni zarobljeni i da ih nikada više neće vidjeti. Događaji iz srpnja 1789. koje je opisao Simon Šama bili su samo dio onoga što je u povijesti ušlo pod imenom Veliki strah – nakon juriša na Bastilju, veći dio Francuske zahvatili su strah i strava. Glasinama o Austrijancima koji su provalili preko sjeverne granice pridružile su se glasine o britanskim marincima koji su se iskrcali u Brestu i San Malou, o pukovniji švedskih vojnika koji je vodio grof d'Artois, najmlađi brat kralja Luja XVI, koja je navodno prešla sjeveroistočnu granicu Francuske, te od 30.000 španjolskih vojnika koji su se spremali zauzeti i opljačkati Bordeaux. Pored glasina o stranim vojnicima, počele su se širiti i priče o bandama pljačkaša koji kruže po Francuskoj. Simon Šama piše. U velikim gradovima poput Dijona ili Liona oba su bila blizu granice, Tisuće dobrovoljaca tjednima je stražarilo na mostovima i gradskim vratima, očekujući da će se, ako njihova pažnja ili spremnost popuste, pojaviti na tisuće pljačkaša. U isto vrijeme, naravno, oni su se pokušavali nositi s nasilnim napadima na žitnice, pekarnice i kuće kraljevskih službenika u gradovima. Bio je to prvi slučaj sindroma domovine u opasnosti, patrie en danger. Glasine su bile posuda i činilo se da je panika spontana. Nije bilo organiziranog pokušaja da se ona posije po Francuskoj. Simon Schama piše. Godine 1789. Jahač bi se odjedanput pojavio na izmučenom konju i s očitim uvjeravanjem objavio da se u susjednom selu događa opći pokolj. Vrlo često se vjerovalo da su ti ljudi bili osobe za koje se smatralo da imaju pristup takvoj informaciji, krčmari, nosači pisama, vojnici. Ako su bili pouzdani ljudi, njihova se riječ smatrala vjerodostojnom. U Roševaru, pored Limoža, na dan 29. srpnja, Sjer Longeau de Bruyere ujahao je u grad, vičući da je, dok je jahao, na svoje oči vidio pokolj staraca, žena i male djece. Užasno je zastrašujuće, vatra i krv svuda. Spasite se. Adje, adje, možda i po zadnji put. Veliki strah koji se proširio Francuskom nakon juriša na Bastilju nije dolazio samo od glasina o stranim vojskama ili pljačkašima. Veliki broj seljaka bojao se da će se plemići početi osvećivati za revoluciju. Pored toga, dio seljaka i građana smatrao je da je došao trenutak da se obračuna s velikašima i njihovim povlasticama. Posuda po Francuskoj napadali su se znakovi velikaške moći poput vjetrokaza s oznakom gospodara plemića, klupe u crkvi koje su bile rezervirane za plemiće ili popisa u kojima su bili popisane obveze podavanja u naturi i radu. Peter McPhee u knjizi Živjeti francusku revoluciju 1789-1799 piše. Ruralne zajednice u područjima Bres i Biže istočno od Liona već su prijetile dvorcima prije nego što su 19. srpnja vijesti o zauzimanju Bastilje došle u pokrajinsko središte Bur. Kada je prošla prijetnja osvete plemića, seljaci u mnogim ruralnim zajednicama uzeli su i spalili feudalne popise na temelju narodnog vjerovanja da bez titula nema velikaša. 24. srpnja stanovnici Pondo Vejla, južno od Makona, opkolili su lokalni dvorac i zauzeli velikaške registre i druge dokumente koje su pohranili u gradskoj vijećnici. Prizor je ponovljen sljedeći dan u obližnjem Vonau. U Šationu napori da se organizira nacionalna garda dokrajčili su bilo kakvo ponavljanje sličnih događaja, ali do 800 seljaka iz 12 sela napalo je opatiju u Saint-Sulpisu i prisililo redovnike da spale registre, te opljačkalo podrum opatije. Sljedećeg dana podigli su vješala usred samostana, navodno kako bi objesili redovnike, koji su na koncu pušteni da pobjegnu u strahu u šumu prije nego što su ustanici zapalili zgrade. Do početka za veliki dio Francuske bio je zahvaćen velikim strahom. Obračuni seljaka i građana s plemićima i plemića sa seljacima odnosili su na desetke života. U Ižeu, Liniju i Sanozanu seljaci i građani velikašima i svećenstvu nametnuli su danak u hrani, vinu i novcu. A ponovno su spaljeni svi registri feudalnih obaveza. Velika opatija Klini bila je meta mnogih napada. U obračunima oko nje obješeno je 27 napadača na nju. Vijesti o velikom strahu kružile su naravno i po Parizu. Tamo je dio zastupnika okupljenih u Narodnoj skupštini također bio u stanju panike. Erik Hazan u knjizi Narodna povijest Francuske revolucije piše. Skupština je bila preplašena ovim ustankom na selu, gdje je živjelo više od osamdesetina stanovništva. Njezina prva reakcija bila je poziv na represiju. 3. kolovoza, dok je predsjedao Le Chapelier, Salomon, zastupnik Orleana, predložio je uredbu koja je počinjala sa sljedećom izjavom. Čini se iz pisama iz svih provincija da je vlasništvo plijen svake pljačke, dvorci se posuda pale, samostani se uništavaju, farme su ostavljene pljački. Porezi i obveze prema velikašima uništeni su, zakoni nemaju snage, magistrati su bez vlasti, pravda nije ništa drugo nego utvara koju se uzalu traži po sudovima. Nacionalna skupština zasjedala je cijelu noć četvrtog na peto kolovo za 1789. Zahtjevi nekih zastupnika da se krene u obračun s ustanicima nisu dobili podršku u ključnom trenutku Louis Marie Vicomte de Noye, plemić koji se borio protiv britanske kolonijalne vlasti u američkoj revoluciji, uzeo je riječ. U govoru je predložio da porez plaćaju sve osobe u kraljevini te da se porez određuje prema njihovom prihodu. Bio je to samo početak. U toj noći u prijedlozima i odlukama nacionalne skupštine nestali su podavanja velikašima, prava na lov, prodaja službi, nestala je desetina i kako to piše Tim Blenning u svojoj povijesti Europe u razdoblju od 1648. do 1815. nestale su sve posebne povlastice koje su odvajale ljude. Nestao je stari režim i feudalizam, pojavila se nova Francuska. Bio je to samo početak. Krajem tog kolova za 1789. Nacionalna skupština donijela je još jedan dokument koji će promijeniti Francusku. Govori profesor doktor Žarko Puhovski. Deklaracija je usvojena 26. kolovoza 1789. godine. Ona je druga velika deklaracija tog tipa nakon američke koja je donesena 13 godina ranije. Ono što je bitno kod jedne i druge, inzistira se na jednakost od rođenja. Inzistira se na tomu dakle da je to nešto neotuđivo, ta jednakost. Inzistira se na tomu da je jednakost ne samo bitan element zajednice, nego konstitutivni element tvorbe pojedinca. Subjekt se tvori u intersubjektivnosti, u odnosu s drugima na način jednakosti. Bez toga nema jednakosti. U američkoj je revoluciji se došlo više do na stranu onog što se zvalo pursuit of happiness, dakle pravo na potragu za srećom, gdje se jasnije vidi direktno lokovski liberalni element individualne recimo to tako, jednakosti. Ovdje se i pojedinačne slobode, ovdje se inzistira na kategorijama kao što su sloboda, jednakost i bratstvo. Što je ušlo kasnije u tu takozvanu trojednu formulu Francuske revolucije. Upozorujem na to da je bratstvo u svim interpretacijama potpuno zapostavljeni element u tom trojstvu. Kad gledate literaturu, doslovce stotina, ako ne tisuće knjiga su napisane, rasprava i članaka o konceptu slobode i jednakosti, bratstvo koje danas više manje interpretiramo kao solidarnost ili bratstvo, sestrinstvo u ovom načinu govora koji se sa e, razvojem feminizma prihvatio, to je ostalo u mnogo čemu zapostavljeno. Iako je to zapravo onaj socijalni element koji je trebao prva dva članka omogućiti. Međutim, sloboda i jednakost su ovdje razumljeni polemički, a solidarnost nije imala tako polemički koncept, da pače, stari poredak feudalni inzistiran na jednoj vrsti lokalizirane solidarnosti, a ja jesam kmet, ali sam kmet direktno vezan u svojega plemića, mi imamo neku zajedničku crtu koja nas razlikuje svih oko nas i ako treba bit ćemo zajedno protiv svih oko sebe i slično. Dok se ovdje koncept koji je povezan s lokom i Rusom prije svega, vezuje sasvim operativne elemente kao što je glasačko pravo, kao što je pravo vlasništva tako dalje, da bi se o tomu moglo izvedbeno dalje pravno činiti izradom ustava i novog poretka. 4. svibnja 1789. godine na otvaranju zasjedanja generalnih staleža u Versaju se okupilo oko 1200 zastupnika triju staleža. Plemički stalež imao je 322 zastupnika i najveći dio njih dolazio iz starih plemičkih obitelji. 207 zastupnika plemičkog staleža imalo je titule princa, vojvode, markiza ili grofa. Svećenički stalež imao je 303 zastupnika, njih 208 izabrano iz redova nižeg svećenstva. U Francuskoj je te 1789. bilo 176 biskupa, ali od njih je samo 51 došao u Versailles kao zastupnik svećeničkog staleža. Treći stalež koji je trebao predstavljati golemu većinu francuskog stanovništva imao je 646 zastupnika. Većina njih bili su odvjetnici, službenici te imućni ili bogati građani. Samo 85 zastupnika trećeg staleža dolazilo je iz svijeta trgovine i industrije. Svi su oni u biti predstavljali srednju klasu. Zastupnike iz redova seljaka i radnika moglo se nabrojati na prste ruke. Philip McPhee u svojoj knjizi Živjeti francusku revoluciju navodi ime i prezime samo jednog seljaka koji je izabran za zastupnika u trećem staležu. Michel Gerard bio je seljak iz okolice Rena i on je na zasjedanju u Versailles došao u radnoj odjeći. Odmah na početku zasjedanja generalnih staleža pojavilo se pitanje kako će se na njemu glasati. Plemički svećenički stalež tražili su da se glasa prema staležima, što bi omogućilo nadglasavanje trećeg staleža i Luj XVI pristao je na to. 17. svibnja predstavnici trećeg staleža izdvojili su se iz generalnih staleža i proglasili se za nacionalnu skupštinu. 19. lipnja svećenički stalež je sa 149 glasova za i 139 protiv glasao da se pridruži nacionalnoj skupštini. Ta je skupština 4. kolovoza ukinula feudalni sustav. Tri tjedna kasnije ona je donijela dokument koji je počinjao ovim riječima. Predstavnici francuskog naroda, konstituirani u nacionalnoj skupštini, smatrajući da su nepoznavanje, zaborav i prijezir prema pravima čovjeka jedini uzrok javnih nevolja i pokvarenosti vlada, odlučili su izložiti u svečanoj izjavi prirodna, neutuđiva i sveta prava čovjeka, kako bi ova izjava bila stalno pred očima svim pripadnicima društva i neprekidno podsjećala na njihova prava i dužnosti, kako bi time postupci zakonodavne i izvršne vlasti mogli svakog trenutka biti uspoređeni s ciljem svake političke institucije, što bi im omogućilo tim veće uvažavanje kako bi time zahtjevi građana utemeljeni u buduće na jednostavnim i neoborivim načelima vazda stremili ka očuvanju ustava i sveopće sreće. Shodno tome, Narodna skupština priznaje i proglašava u prisustvu i pod zaštitom vrhovnog bića sljedeća prava čovjeka i građanina. Deklaracija o pravima čovjeka i građanina ima 17 članaka. U prvom piše da su ljudi rođeni slobodni i ravnopravni. U drugom piše da je svrha političkog udruživanja očuvanje prava, slobode, privatnog vlasništva te otpora ugnjetavanju. U trećem članku piše da suverenitet počiva na narodu. Deklaracija jamči slobodu vjere, misli i govora. Zakon se definira kao izraz opće volje i svi su građani jednaki prema zakonu ali kralj Louis XVI odbio je prihvatiti deklaraciju i ukidanje feudalizma. 5. listopada oko 7000 žena odmarširalo je u Versailles, slijedili su ih vojnici nacionalne garde. Kada su došle u Versailles, žene su upale u skupštinu, a onda je njihovo izaslanstvo otišlo kralju. Louis XVI brzo je shvatio da žene i vojnici neće otići dok on ne prihvati odluke nacionalne skupštine i preseli se iz omraženog Versaja u Pariz. Nacionalna skupština pratila je kralja. Tada je postalo jasno da je revolucija došla u ruke revolucionara. Uvijek se ponavlja ista priča, revolucionari, prevratnici i tako dalje, su u krajnjem trenutku, kad se stvar doista dogodi, zapravo zaprepašteni kako je to lako uspjelo. Uvijek imate formulu čarobnjaka iz oza. Na koncu je traga uplašeni starčići za nekakve moćne mašine koja je izazivala strah, jer kad se do njega dođe, onda je on već uplašeni staričić. Ovdje se to dogodilo tako da je prva konsekvencija uspjeha bila raspad onih koji su revoluciju vodili. U svim revolucijama se to događa. Mi smo zajedno protiv ove vlasti. Nije opće teško zaključiti da ta vlast nema opravdanja e, moralnog, e, političkog, e, ekonomskog i tako dalje. Kad smo uspjeli, onda nastaje problem. U jednom predavanju iz 1967. godine, koje se zove Kraj utopije, Markuze je u Berlinu to formulirao na jedan dosta neodgovoran način, teorijski gledano, ali način koji zapravo odgovara onome što se uvijek događalo. Formulacija glasi ovako. Zamislite da želimo srušiti policijsku postaju i na njezino mjesto sagraditi bolnicu. Nama je za pokretanje revolucionarne akcije Dovoljno da znamo da želimo bolnicu umjesto policijske postaje, ne moramo znati na kojem katu će biti kirurgija, a na kojem interna. I to važi dok ne srušite policijsku postaju. Kad ispadne da se policija preplašila i predala, ili žandarmerija, ili ko to već bio u kojem režimu, i vi na jedan put imate sve u rukama, ispada da vi zapravo nemate plan kako će bolnica izgledati. Dakle, da ste srušili policijsku postaju koja imala nekakvu funkciju, kako tako, a ništa na njezino mjesto niste postavili. To se događa u svim revolucijama pa i ovdje. Nacionalna skupština stvorena u lipnju 1789. najveći parlament u francuskoj povijesti. Imala je više od 1200 zastupnika koji su u nju došli iz redova staleža koji su se okupili u generalnim staležima u svibnju te godine. Do 1791. ta je skupština i njezin 31 komitet preuredila skoro svaki dio francuskog javnog života. Temelj tih promjena ležao je u vjerenju da suverenitet pripada narodu sastavljenom od francuskih građana, bez obzira na njihovo društveno ili zemljopisno podrijetlo javna uprava, sudstvo, crkva, policija, oružane snage, sve ono što se nekada popunjavalo ili vodilo prema korporativnim pravima, imenovanjima, podrijetlu ili hijerarhiji, sada se popunjavalo prema načelima građanske jednakosti, odgovornosti te izbora. Na primjer, Francuska je podijeljena u 41.000 komuna, a 1790. Skupština je zemlju podijelila u 83 departmana, koji su stvoreni prema načelu da njihov glavni grad ne bude udaljen više od jedan dan puta od najudaljenijeg mjesta u tom departmanu. Iz svih službenih dokumenata nestale su stare pokrajine poput Bretanje ili Languedoka. One su smatrane ostacima starog režima. Departmani su dobili imena prema rijekama, planinama ili nekim drugim zemljopisnim imenima. Tu nije bio kraj stvaranju nove Francuske. Philip McPhee u svojoj povijesti Francuske revolucije piše. Skupština je također željela ubrzati od dozgo podudaranje nove nacije francuskih građana s upotrebom francuskog jezika. Istraživanje oca Gregoara iz 1790. bilo je otrežnjujuće za zakonodavce koji su krivo pretpostavili da je znanje francuskog nužno ako se želi biti patriot. Samo se u 15 departmana s oko 3 milijuna stanovnika isključivo govori o francuski jezik. U Lote Garonu, u kojem se govorio gaskonjski, svećenici su se tužili na seljake koji su padali u san tijekom čitanja uredbi skupštine, jer nisu razumjeli niti riječ, iako su im uredbe čitane i objašnjavane glasno i razgovjetno. Riječi je iz deklaracije da su svi ljudi rođeni slobodni i ravnopravni, te da svi imaju pravo na slobodu vjere, značile su i da je do kraja 1789. punopravno francusko građanstvo dano protestantima, a početkom sljedeće godine i sefardskim židovima u Bordeauxu i Avignonu. Skupina zastupnika iz Alzasa spriječavala je davanje građanskih prava istočnim židovima, aškenazima, ali oni su u zadnjem zasjedanju Skupštine u rujnu 1791. dobili punopravno građanstvo. I sudstvo se temeljito promijenilo. Philip McPhee piše. Složeni sklop kraljevskih, plemičkih i crkvenih sudova i njihovih pokrajinskih varijacija zamijenjen je nacionalnim sustavom koji je namjerno učinjen lako dostupnim, humanim i egalitarnim. Uvođenje mirovnih sudaca izabranih na izborima bilo je posebno popularno jer je davalo jeftinu i dostupnu pravdu. Na primjer, Opseg zločina za koji se dobivala najteža kazna znatno je smanjen, a oni koji su te zločine počinili i za njih bili osuđeni, kažnjeni su na bezbolnom stroju koji je uveo predsjednik Komiteta za zdravlje nacionalne skupštine, dr. Josef Giotin. Dolazi do Ustava iz 1791. godine, do izbora i konstituiranja nacionalne skupštine, u kojoj se po prvi puta pojavlja nešto što je danas opće mjesto, podjela na ljevicu, desnicu i centar, s obzirom na to kako se gleda sa mjesta predsjedavajućega, ne iz skupštine. Dakle, u skupštini ljevica na desnici, desnica na ljevici. Ljevica su više manje u tom trenutku oni koji hoće raščistiti stvar s kraljem, ukinuti monarhiju, uvesti republiku i početi s novom epohom. Desnica je već zabrinuta a to su uglavnom, opet u socijalnom pogledu, jasno određeni ljudi koji imaju što braniti u kontekstu vlasništva skupljenoga u starom poretku, koji smatra da treba, da revolucija treba predak, da treba ići korak po korak. Centar su oni koji bi htjeli da se radikalno revolucija provede, ali na takav način da se očuvaju neke od starih institucija, barem neke. U reakcijama na revoluciju kod velikih autora kao što su Burke i Tocqueville. To su dvije glavne knjige razmišljanja o revoluciji u Francuskoj i eh, Ancien režim, stari režim i revolucija, pojavlja se teza koja će se nakon toga kod svih revolucija opetovati, uvijek će imati neki smisao i uvijek će biti dvojbena. Teza glasi, moglo se to drukčije da to kažem jeftinije, bez toliko žrtava, bez toliko halabuke, bez toliko cirkusa a da se postigne isto ili još više. Dakle, pojavljuje se teza o tomu da revolucija zapravo nije bila potrebna, da je kriza doista postojala, da je režim trebalo zamijeniti, ali da je u starom režimu bilo elemenata na kojima se moglo graditi postupno mijenjanje sustava koje bi možda trajalo dulje, ali bi svakako bilo jeftinije u smislu, da kažem, groznu formaciju ljudskih troškova pod navodnika, dakle, manje ljudi bi poginulo, manje bi se svakidašnji život našao pod e, pritiskom i bio štećen i na koncu manje bi se radikalizma, a to konzervativci kao što su Burke i Tocqueville žele izbjeći, u okviru tih sukoba motiviralo. Od 1789. do 1791. nacionalna skupština Francusku je preoblikovala ustavnu monarhiju. Louis XVI. mogao je biti kralj Francuske samo milošću Božjom, ali i milošću Ustava. U toj novoj Francuskoj skupštinu su trebali birati građani čiji je prihod prelazio određenu svotu i na koji su oni plaćali godišnji porez. Prema tom cenzusu pravo glasa imalo je 4 milijuna Francuza. Tada je Francuska imala oko 26 milijuna stanovnika. Cenzus je bio još veći za građane koji su se mogli kandidirati za poslanike u Skupštini. Uvjet tog cenzusa ispunjavalo je 43 tisuće Francuza. I to je bila Francuska po uzoru vođa trećeg staleža, koji su svojim stvaranjem nacionalne skupštine i potakli revoluciju. Ali za radikalnije pristaše revolucije, na primjer Jakobince ili San Kilote, to neće biti dovoljno. I zato će taj koncept e, revolucije možda najbolje biti formuliran kod Hume u jednom drugom kontekstu kad govori o engleskoj revoluciji, on kaže tada da je revolucija opći princip potvrđen zdravim razumom i praksom svih vremena, koji svakako nije moguće nastaviti kao bilo koje posebno pravilo, ni zakonima, pa čak ni filozofiju. Dakle, u biti revolucija je jednokratno zbivanje. Kant je navodno, kad je zapitan od studenata što misle o revoluciji, rekao je to je divna stvar, ali ne bi bilo dobro da im to uđe u običaj dakle da svako malo nekog ubiju, počnu urlat po ulicama i tako dalje, on je bio za red. Jedanput je stvar prešla sve granice, trebalo je reagirati, ali nemojte s time pretjerivati, to je bio taj koncept. To je nešto što je paradoksalno, ali doista je tako. Naime, konzervativna interpretacija revolucije. Ok, to se dogodilo, nek vam bude, ali sad taj element koji se s revolucijom dogodio, te promjene, nemojte pretjerivati, ali one koje su se dogodile, konzervativno tumačimo kao izvor novog poretka i želimo ih konzervirati i očuvati. To se dogodilo i sa socijalističkom revolucijom ili komunističkom kako hoćete. Uvijek iznova se to događa da ju se hoće očuvati zapravo na konzervativni način kad se već dogodilo. Ali vraćamo se na ovu političku temu u užem smislu riječi. Taj nužni paradoks se dakle sastoji u činjenici da su do tada jedinstveni revolucionari najednom došli u sukobe i zbog koncepcije, ali i zbog najstarijeg mogućeg političkog pitanja koje postoji, tko će biti vođa, a tko će biti onaj do njega ili malo dalje od njih dvojice. Jedna od prvih odluka nacionalne skupštine bila je da dekretom nacionalizira su imovinu crkve. Katolička crkva imala je u svom vlasništvu oko 10% zemlje u Francuskoj. Nacionalna skupština to je učinila kako bi se pokrio golemi državni dug koji je ostao iza luja 16. i njegovih prethodnika. Zastupnici trećeg i prvog staleža građanstva i svećenstva dobro su surađivali. Veći dio zastupnika svećenstva već u ljeto 1789. pridružio se nacionalnoj skupštini. Ali odluka o nacionalizaciji crkvene zemlje narušila je to jedinstvo. Na tu odluku došle su i odluke o raspuštanju nekih crkvenih redova, te o priznavanju punopravnog građanstva i vjerskih sloboda protestantima i židovima. Vrhunac nezadovoljstva crkve dogodio se 12. srpnja 1790. kada je Nacionalna skupština donijela građanski ustav svećenstva. Philip McPhee piše. Javne funkcije crkve smatrane su integralnim dijelom svakodnevnog života i Skupština je prihvatila da će javni prihodi izdržavati crkvu nakon ukidanja desetine. Prema tome smatralo se, kao i kada je u pitanju monarhija, da vlada ima pravo reformirati crkvenu svjetovnu organizaciju. Mnogi svećenici materijalno su napredovali zbog nove ljestvice plaća i samo je više svećenstvo žalilo što su biskupske stipendije dramatično smanjene. Skupština je preuredila granice biskupija i župa i tako potaknula zbor pritužbi od malenih zajednica i gradskih župa, koje su se sada morale moliti u susjednim crkvama. Najspornije je bilo pitanje kako će se u budućnosti birati svećenici. Na uporne primjedbe zastupnika svećenstva u Skupštini da je hijerarhija crkve utemeljena na načelu božanske ovlasti i nadahnutom imenovanju od biskupa, zastupnici poput Trejara odgovorili su da je sve to rezultiralo nepotizmom. Samo ljudi mogu izabrati svoje svećenike i biskupe. Osiguravajući da vjernici imaju najčasnije i čudorednije svećenike, ne potkopavate vjeru, već joj odajete najvrijedniju počast. Onaj koji vjeruje da bi to ranilo vjeru, stvara uistinu lažnu ideju vjere. Nacionalna skupština odredila je da se na novu godinu 1791. održe izbori za svećenike i biskupe, te da oni koji budu izabrani polože prisegu zakonu, naciji i kralju. Donošenjem građanskog ustava svećenstva počeo je otvoreni sukob katoličke crkve i revolucije. Crkva je tumačena, da uzmemo kasnije termine koji se puno, puno kasnije razvija kod Alcisera, kao privilegirani ideologijski aparat države. Država je bila uspostavljena, to sam već rekao, i ona je uz sve ostalo imala taj ideologijski aparat u kojemu je crkva imala enormno veliku ulogu pri čemu je crkva najprije bila napadana zbog svojeg direktnog političkog miješanja. Vi ste imali te velike kardinale kao Richelieu i Mazarena koji su zapravo igrali e, veoma velike političke uloge u svakidašnji život. Ali se veoma brzo pokazuje dodatni problem upravo tomu što je crkva penetrirala u svakidašnji život. S jedne strane, crkveni brak je predstavljao veliki civilizacijski napredak. Jednostavno zato što je, makar i formalno, oba dvoje, a to znači prije svega ona, moralo reći da. nije bilo formalno moguće da se nekoga oženi ili uda bez privole. To u kojoj mjeri se tu radilo shotgun wedding, e, tomu da je neko bio ili obično žena, ali kad kad je muškarac, prisiljena venčanje, ostavljam po strane. Uvedena je barem formula, postoji neki obrazac. Crkva imala važnu ulogu u obrazovanju ljudi, ona je snimala škole, visoke škole i tako dalje ali je cijena tog obrazovanja bila u fundamentalnoj ideologiziranosti tog obrazovanja, koje je bilo naprosto prožeto crkvenim naukom. I onda su se stalno znanstvene inovacije morale na neki način krijumčariti. Neki su imali tu genijalnu sreću, osim što su inače bili genijalni kao Kopernik, da mu je po legendi prvi primjerak te knjige je Revolutionibus dan u ruke u trenutku kad je umirao doslovce. Koliko je to istina ne znam, ali lijepa je priča. I to ga je spasilo od raznih varijanti progona. Njegov grob je poslije nestao iz crkve u kojoj je pokopan, 200 godina su ga tražili, još ga danas i sada traži. Drugi su umjereno nastradali kao Galileo, treći su radikalno nastradali na lomačama recimo, i toga smo imali. Sve su te varijante bile u igri jer je crkva svoj napor na obrazovanju jednog dijela, uglavnom manjeg dijela ljudi, naplaćivala naprosto radikalnim, neupitnim nametanjem svojih koncepata. Vođe Francuske revolucije imale su i velike planove s obrazovanjem koji su smatrali ključnim u izgradnji nove Francuske. Ali tek 1793. Nacionalna skupština je na prijedlog Gabriela Bukijea donijela zakon koji je nalagao obavezno i besplatno školovanje za svu djecu od 6 do 13 godina. Kurikulum je trebao sadržavati i odgoj iz republikanskih vrijednosti, pojednostavljeni francuski jezik, tjelesni odgoj te nastavu temeljenu na pokusima i promatranju. Svi roditelji koji nisu slali svoju djecu u školu ili su obstruirali njihovo obrazovanje, mogli su biti kažnjeni s oduzimanjem građanskih prava na deset godina. Pokušaj dakle da se državu oslobodi od crkve je u Francuskoj bio veoma radikalno proveden i on je osao danas sastavinom svih političkih opcija u Francuskoj. Francuski koncept laičnosti države je zapravo radikalniji od onog što se kao sekularnost razumije u, ostalim europskim državama. I znači ne samo to da je država potpuno izvan dosega crkvene moći, nego znači u stanovitom ću reći ovlasti države da određuje kako će e, crkva funkcionirati. Na to je naravno crkva veoma e, oštro reagirala, do te mjere da je recimo tvrdnju francuskih revolucionara da se ne smije dopustiti da vlada u Francuskoj bilo koji drugi pravni sustav osim sustava Francuske republike, to znači da se crkveno pravo de jure stavlja, a onda i de facto izvan snage. I onda se događa to da papa rimski proglašava ljudska prava đavoljim konceptom. Deklaraciju ljudskim pravima proglašava džavoljim konceptom i to izaziva naravno dodatno zaoštravanje e, svih onih priča jer ta prava u francuskoj varijanti ipak polaze od onog što se kod Rousseau zvalo volonté général, dakle opća volja građanstva. Ne pozivaju se na Božja prava, ne pozivaju se na nešto što je dozgo došlo, čak i manje se pozivaju na prirodno pravo, recimo, nego Amerikanci. I to je dovelo do svrstavanja Vatikana na stranu kontrarevolucije i zapravo do toga da se Vatikan čak pojavljuje kao avangarda, kao ona snaga koja pokreće kraljeve i careve Europe da se bore protiv francuske revolucije. Već 17. srpnja 1789. godine, tri dana nakon pada Bastilje, najmlađi brat kralja Luja XVI. grof d'Artois otišao iz Francuske jer nije mogao gledati kako se zastupnici trećeg staleža odnose prema njegovom bratu, kralju. Grof je otputovao prvo u Savoju, onda u Torino i Trier. Za vrijeme tih putovanja grof d'Artois počeo je okrunjene glave Europe nagovarati na akciju protiv revolucionara u Francuskoj. I u Francuskoj je počela sazrijevati spoznaja da kraljevi Europe neće mirno gledati kako vlast Luja XVI, ali i temelji kraljevske vlasti uopće brzo nestaju u Francuskoj. Na prvu godišnjicu juriša na Bastilju jedinice nacionalne garde stavile su na svoje zastave riječi živi slobodno ili umri. Peter McPhee u knjizi Sloboda ili smrt piše Usprkos inzistiranju nacionalne skupštine da su između bratskih naroda za razliku od kraljeva ratovi nezamislivi, u Francuskoj se širila sumnja da ona neće biti ostavljena na miru da provede svoju revoluciju. Vijesti iz svibnja 1790. da su španjolske snage u zaljevu Nutka na zapadnoj obali Vancouvera zarobila engleske brodove, izazvale su žestoke rasprave. Je li novi režim u Francuskoj obvezan podržati obiteljski savez s Burbonskom Španjolskom, koja je pak bila otvoreno neprijateljski raspoložena prema promjenama u Francuskoj? Incident je u svibnju 1790. potaknuo nacionalnu skupštinu da objavi da se francuska nacija odriče poduzimanja bilo kakvog osvajačkog rata i da nikad neće upotrijebiti svoje snage protiv slobode bilo kojeg naroda. Kada su Španjolska i Engleska u listopadu postigle sporazum, mnogi su jakobinci bili uvjereni da je to dokaz njihove odlučnosti da unište revoluciju. Svi dvorovi kuju urotu protiv francuskog ustava objavio je Camille Moulin u svojim novinama Revolution de France à de Brabant. Europske okrunjene glave i plemići neće biti jedini kojima će revolucija u Francuskoj biti neprihvatljiva. Na pomolu je bio i veliki obračun revolucionara i kontrarevolucionara. I u Francuskoj počele su se organizirati kontrarevolucionarne snage. Jedna od motivacijskih izvora revolucije je bilo ono što se zvalo Grand Père, veliki strah od aristokratskog komplota zavjere, kad se činilo da bi se moglo dogoditi da aristokracija oslabi kralja, ali da sebe ojača protiv trećeg staleža. I to je izazvalo one sukobe koji će se kasnije među revolucionarima u ovom trojstvu lijevo desno centar repetirati. S druge strane, kako ni oni sami nisu odmah na čistu s time da su revolucionari, tako naravno ni druga strana <laughs> ne zna za sebe kao kontr-revolucionare odmah, nego mi opet treba neko vrijeme da se to formulira i osvijesti. Interesantno je da kad kralj bježi, preobučen u građanina, što se smatra već posebno ponižavajući, on za sobom ostavlja takozvani kontrarevolucionarni manifest, za koji se ne zna točno kako je bio formuliran, jer su se pojavile kasnije tri varijante, među kojima postoje dosta velike razlike i velike su rasprave dan danas koja je zapravo izvorna varijanta, ali to je prvi puta da se element terminologijski određuje kao kontrarevolucionarna pozicija, što je naprosto jednostavno logično na razini akcije reakcije, vi ste revolucionari, mi smo kontrarevolucionari i tako dalje. Nekoliko godina kasnije već se čitava Europa kontrarevolucionarno ujedinjuje da bi se branila od revolucije. Recimo, primjera radi, gotovo 90 godina Austro-Ugrskoj pjevanje Marseljeze bio razlog da se odvodi, e, uglavnom su radili mladi ljudi, studenti, e, u zatvor. Obično svega na par dana, ali se išlo u zatvor zbog pjevanja Marseljeze. Ili bi, odgajajući svoju djecu, majke, guvernante, oče su to rijetko činili, znale reći, vi mislite djeci, bi rekli, oca nema kod kuće pa je sad republika. Dakle, republika treba značiti nema reda, nema poretka i tako dalje, dakle nema starog poretka pa nema poretka uopće. To je ono što je kontrarevolucija sebi uzela kao osnovicu. Revolucionari su uništili sve. To znači stari poredak u političkom smislu, stare odnose u socijalnom pogledu plemstva i kmetova i iznad svega su uništili moralnu zalihu društva tako što su crkvi oduzele privilegiranu poziciju. Nju se smatralo, to se i u novije vrijeme opet ponavlja, nekom vrsti moralnog rezervoara društva gdje treba doći da se tako da kažem natankaju moralne vrijednosti koje onda omogućuje da društvo funkcionira. Kada je počela francuska revolucija u Europi je trajao rat koji je počeo 17. kolova za 1787. kada je sultan Osmanskog carstva ruskog veleposlanika u Istanbulu grofa Bulgakova zatočio u sedam tornjeva u palači Topkapi. Bio je to ceremonijalni način da Osmansko carstvo objavi rat ruskom carstvu. Ruska carica Katarina Velika onda je tražila od Hazburškog cara Josipa II da poštuje savez sklopljen šest godina prije, koji je nalagao da potpisnice saveza priteknu u pomoć ako neka potpisnica bude napadnuta od treće strane. Josip je nevoljko pristao poštovati savez i tako je u Europi počeo rat. Kako su Habsburgske snage bile vezane u tom ratu na jugu, pruski kralj Friedrich Wilhelm II odlučio je udariti na nizozemsku. U takvoj situaciji poziv za pomoć supruge Luja 16. Marije Antoanete, koji je ona uputila u lipnju 1790. nije naišao na odaziv. Njezin brat, hadbuški car Leopold, koji je naslijedio Josipa II, rekao joj je da se strpi. Tim Blenning u knjizi Potraga za slavom, pet revolucija koje su stvorile modernu Europu, piše. 6. srpnja 1791. Leopold je objavio okružnicu iz Padove, u kojoj je pozvao okrunjene glave Europe da se udruže kako bi obnovili slobodu francuske kraljevske obitelji. 25. srpnja potpisana je konvencija između Pruske i Austrije koja je riješila postojeće sporove, obvezala se na suradnju oko Francuske i otvorila put prema formalnom savezu. 27. kolovoza Leopold i Friedrich Wilhelm II susreli su se u Saskoju u Pilnicu, gdje su objavili zajedničku deklaraciju u kojoj su izjavili da je sadašnji loš položaj Luja XVI. i njegove obitelji stvar od zajedničkog interesa svih okrunjenih glava Europe. U deklaraciji iz Pilnica pozivale su se izbjeglice iz Francuske da se vojno organiziraju i stvore vladu u izgranstvu. Intervencija izvana trebala je dati poticaj i protivnicima revolucije u Francuskoj, da se organiziraju protiv revolucionarne vlasti. Svi ti potezi dovešće do francuskih revolucionarnih ratova, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Kontrarevolucionarni koncept je dakle htio s jedne strane konzervativnu opciju zastupati, to znači povratak na staro. Međutim, u varijantama, opet se na to vraćam, koji su teorijski relevante, dakle Burke i Tocqueville, konzervativni koncept je protiv revolucije uopće, on nije kontrarevolucionaran, ovo je zapravo reakcionarni koncept koji reagira na revoluciju, pozivom na dobra stara vremena i tvrdeći, ponavljam opet, da je revolucija u krvi sve uništila, da su došli sankiloti, bezgačnici sa ulica i sve uništili, s punim prezirom spram raje, bagre, dakle ovih nižih slojeva koji su eto sad na jedan puta mimo normalne društvene stege pobunili hoće izmijeniti prirodni poredak stvari. Ono što je neka vrst povijesnog i teorijskog bezobrazluka i uvjerenje tomu da doista postoji prirodni poredak po kojem se netko rađa kao aristokrat, a netko kao kmet. Imate razne priče o tomu kako je su se zamijenila djeca, pa onda su bili prinčevi, prosjaci i tako dalje. To nije samo Mark Twain, to je puno starije priča, naravno koje su sa zaprepaštenjem naglašavale takvu mogućnost. I onda imate recimo u starim romanima priču o tome da su tražili neku kćer vladara koji su oteli i sakrili iz dvorca i onda su naravno našli među seoskom djecom gdje se njezina plemenitost crta i ponašanja razlikovala od okoline. Dakle, ta ideja da sam rođen ili rođena na taj način sa zlatnom žlicom i srebrnom žlicom, kako se danas kaže, pa to ostaje u meni, to se ne može odgojem uništiti, je bila doista duboko usađena i kod go, onih gore i kod onih dole. I zato, dolje. I zato je trebalo toliko vremena da se svijest promijeni i zato je kontrarevolucija igrala na ovaj, kod velikog broja ljudi, spontano prihvatljiv model ne talasaj, nemojte e, previše gužve raditi, nek se stvari mirno rješavaju, nije ni staro doba imalo samo svoje negativne strane, da pače. 20. rujna 1792. kod mjesta Valmy na sjeveroistoku Francuske pruska vojska pod zapovjedništvom Vojvode od Brunzvika naišla je na vojsku koja je okupila revolucionarna vlada Francuske. Pruska vojska namjeravala je kroz sjevernu Francusku umarširati u Pariz i tako okončati revoluciju u Francuskoj. Pruski zapovjednici očekivali su da će vojska revolucionarne Francuske biti demoralizirana, nedisciplinirana gomila – Umjesto toga kod Valmija susreli su veliku vojsku sastavljenu od dobro uvježbanih i opremljenih vojnika. Bitku kod Valmija ne treba se dugo opisivati. Nakon topničkog dvoboja i neuspjelog pruskog napada, Vojvoda od Brunzvika zapovjedio je obustavljanje borbi. Kada je došao mrak, francuske trupe povukle su se, ali gotovo svi pruski časnici znali su da je njihova vojska, a ne francuska, poražena u toj bitci. U pratnji Vojvode od Saske i Weimara bio i pjesnik Johan Wolfgang Goethe. Nakon bitke kod Valmija, on je svojim suputnicima rekao ove riječi. Ovdje i danas počinje nova epoha u povijesti svijeta i možete reći da ste bili tome prisutni. Francuska revolucija ne samo da nije poražena, ona će promijeniti svijet. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimila Nikolina Čulum. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.